خبير بما تعملون ثم نعبد بعد Draga i poštovana braćo, Allahovi robovi, salamu alaikum wa govoreći u suri Muminun onima koji će naslijediti dženetul Firdaus a poslanik sallallahu alaihi wasallam obavještavajući svoj umet da traže dženet govori kada tražite dženet tražite dženetul Firdaus Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su to i oni između ostali koji čuvaju svoja stidna mjesta koji ne čine blud koji spolno općuje samo sa svojim halal ženama i onima koji su u njihovom posjedništvu i koji ne upražnjavaju nanisanje, odnosno samo zadovoljavanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان rađim, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى, ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i oni koji čuvaju sva stidna mjesta, <coughs> osim žena svojih, i oni koji su u posjedu njihovu, oni zaista prijeko da zaslužuju. A oni koji traže iznad i preko toga, oni zaista prolaze svaku granicu, odnosno prolaze mjeru. Blud je današnja bolest koja se raširila svuda po svijetu, koja se raširila među muslimanima i koja se širi velikim i nezaustavljivim tempom. I ne može zaustaviti ništa osim stid i strah od Allaha Đelešanu. Te dvije stvari je mogu zaustaviti. I danas malo ko govori o bludu, nažalost. Kada ste zadnji put čuli da neko priča o bludu, počeo od najviših državnih institucija, pa da onih niži. Zbog toga u jednoj od crevskih škola osnovnih, u jednom pokusu, pronađeno je 20 trudnih djevojčica, uzrast od 5. do 8. razreda na uzubila. 20 trudnih djevojčica, a u drugoj školi, na plakatu kada ulaziš u tu školu, stoji jedan ohrabrujući natpis, ako već radite gluposti, radite to na pametan način, to jest koriste kondom na uzubila. I prikazano je dvoje djece u zagrljaju, ne stariji od 14 godina. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا innehu kane fahišetam umosae sebila, ne približujte se bludu. Zaista je to razrad i zaista je to ružan put. Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže vola tef'alu zina, ne činite blud, nego Allah subhanahu wa ta'ala kaže ne približavajte se bludu. Znači zatvorite mu sve vrata, sve prilaze da biste došli do njega. Jer ako dođete još do bluda, ta će se vrlo rijetki i neće se niko sačuvati da ga ne učini. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a on najbolje zna, وَلَا تَقْرَبُ zina, ne približavajte se bludu. U ovu svrhu, Allah subhanahu wa ta'ala govori, i reci vjernicima neka obore poglede svoji, neka vode računa o stidnim mjestima svojim. I reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim. U ovu svrhu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje miješanje muškaraca i žena koji nisu halal jedno drugom. U ovu svrhu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje rukovanje muškarca i žene koji nisu halal jedno drugom. Znači vidimo da je sve u svrhu valjala takrebu zina, da se ljudi ne približavaju bludu. Isto tako Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَتَّبِيُ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ne slijedite šeitanove stope. Što znači da je to slično ovome ajetu. I da Allah ne čini zulum. Nego Allah subhanahu wa ta'ala govori ne slijedite šetanove stope. Što znači da šetan u svom zavođenju čovjeka ima stope. Da ide korak po korak da bi čovjeka odvojio od Allahove upute i da bi ga odvojio od ove uzvišene Allahove vjere. Upravo tako je šetan zaveo Adem a.s. i njegovu ženu Havu. Jer im je Allah subhanahu wa ta'ala rekao A'udhu billahi min šetan rajim وَلَا تَكْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ I ne približavajte se ovom drvetu pa da budete od onih koji nepravdu čine. Allah subhanahu wa ta'ala rekao nemojte brati s ovog drveta nego se ne približavajte tom drvetu pa da budete od onih koji nepravdu čine. Isto ko za blud Allah što kaže ne kaže nemojte ga činiti nego mu se ne približavajte i tako ćete se sačuvati. To je put da se sačuvate. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا, مِمَّا كَانَ فِيهِ Međutim, šetan ih je obmanuo u pogledu tog drveta. Šetan im je postavio spletku u pogledu tog drveta, pa ih je izveo iz onoga u čemu su bili, izveo ih iz dženeta. Mi vidimo danas mnoge ljude kako su upali u veliku bolest, kako su upali u ovaj teški haram iz kojeg se još teže izvuči. Zbog toga što ljudska duša, ljudski nefst, I njegova strast teži za bludom. Ona to želi. I zaista će se samo rijetki od toga sačuvati. Samo oni kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Isto tako, vidimo mnoge ljude koji čak Allahu subhanahu wa ta'ala padaju na seždu. Padaju na seždu, su poslušali drznike iz ovog umeta, drznike sa diplomama, koji su se usudili da ohalale takozvano šarijatsko ašikovanje, iako je šarijat čisto od ovoga, iako šarijat sa ovim nema nikakve veze, usudili se da ohalale ašikovanje, iako znaju da je poslanik sallallahu Selem sallam uzimao shabe za glavu i okretuo im je glavu u drugu stranu kada bi se tu pojavila lijepa djevojka. Iako znaju za ajetu kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže A'udhu billahi mine shaitanu rajim Ja ayuha alladhina amanu dhkulu fi silmi kafa Wala tattabi u kutuvati shaitan O vjernici, uđite u Allahu u vjeru Uđite u Islam i pokorite se potpuno I nemojte slijediti šeitanove stope Nemojte znači slijediti šetanoj stopan, idite korak po korak za njim, jer će vas on odvesti. Ovaj ajet je po Ibni Abbasu objavljen zbog Abdullaha Ibni Salama i njegovih drugova koji su primili islam, ali su željeli da sa svojim islamom zadrže i neke običaje koji su suprot islamskom učenju, a za ovo sa nije slično. Rekao je Allah poslanik poslanih sallallahu alaihi sallam, čuvajte se bluda, Čuvajte se bluda, jer blud donosi četiri neprijatne stvari koje niko od nas ne želi. Prva stvar, ako činite blud, to skida ljepotu sa lica čovjeka i to skida nur, odnači oduzima nur sa lica čovjeka koji čini taj prijestup. Druga stvar, sprečava i prekida na paku. Treća stvar, izaziva sržbu milostivog. I četvrta stvar, uzrok je vječne patnje u džehennemu. Znači, Allah poslanik sve sve kaže, čuvajte se bluda nemojte ga činiti, nego čuvajte se bluda. Hadis bideže Bejheki i Taberani, hadis je sahih. U drugom hadisu rekao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, kada se u jednoj sredini pojavi blud, znači kada se u jednoj sredini raširi blud, pojavit će se bijeda i siromaštvo. I ovo je jedan od odgovora na aktuelno stanje bosanaca i bosanskog naroda. Iako među njima ima pojedinaca koji se jako bogatili, velika većina naroda je siromašna, I taj narod se pita zbog čega nam je Allah dao bijedu i siromaštvo. A ne zna i zaboravlja i ne pita se zbog čega moje dijete izlazi u 10 sati na večer i zbog čega se vraća u 5 ujutru i zbog čega se znači proširio blud. To se ne pita i to je znači stanje ovoga naroda i ovo je jedan odgovor zbog čega. Sljedeći hadis je po nas još opasniji braćo. Rekao je Allah poslanih sa veselem u hadisu koji bilježi da ilemi u svome dijelu Firdaus kada Allah odluči da uništi jedno mjesto, dozvoli da se u tom mjestu ili da se u toj sredini raširi nemoral. Ovo je vallahi opasan hadis po sve nas. I svi se ovog hadisa moramo bojati. Zato što se u našoj sredini raširio blud. A bili smo opomenuti Allahovim ajetima. Opomenuti smo bili Allahovim dokazima. I ovaj hadis potvrđuje ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri sežda udu billahi mne šeitan rajim ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه thumma arada anha inna min al-mujrimin muntakimun ko je veći silni ima li ga opome koji je opomenut Allahovim dokazima od njih ima leđa okrene od njih okrene glavu i kaže Allah zaista ćemo mi kazniti zlikovce ovaj narod subhanahu wa ta'ala je bio opomenut Allahovim dokazima i bio je opomenut Allahovim ajetima zar ne jesmo li gledali glave kako lete i noge kako su sičene i ruke i slabo smo se nikako pometili ovaj narod pogotovo Zbog toga moramo svi da se bojimo ovih Allahovih poruka, subhanahu wa ta'ala. Prosi se debu umame, radijallahu anhu, da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi sallam, sjedio, pa mu je došao jedan od kurešijskih mladića i rekao mi, rekao mi Allaho poslanik, dozvoli mi da učinim blud. Pa su oskabi svi skočili na njega i rekli mu, muhni, šta to govoriš? Pa ga je poslanik sa sallam propustio sebi, a zatim ga je upitao, mladiću, da li bi volio da tvoja majka učini blud? Pa je rekao, no, bila, ja Rasulallah, ne bi to volio. Kaže, poslanik sa selem, ni drugi ljudi ne bi volili da njihove majke čini blud. A da li bi volio da tvoja sestra učini blud? Ne, ja Rasulallah, ne bi to volio. Kaže, ni drugi ljudi ne žele i ne vole da njihove sestre čini blud. A bi bili volio da tvoja čerka učini blud? Kaže, ne, ja Rasulallah, ne bi to volio. Kaže, drugi ljudi ne vole i ne žele da njihove čerke čini blud. Pa mu je zatim poslanik sa selem stavio ruku na njegovu glavu i proučio mu je dovu, Allahumma kfir zembe wa tahir kalbe wa hasin tarže što u prevodu znači gospodaru moj oprosti mu njegove grijehe očisti njegove srce i sačuvaj njegov spolni organ pa kaže Abu Mame radijallahu anhu ashab koji prenosi ovaj hadis da se nakon toga ovaj mladić više ni znači ni nije okretuo i ovo je put i lijek za sve one koji još nisu oženjeni i koji ova bolest privlači i koji kojim šetan obacuje njihova srca. Koji su lijekovi za sprečavanje bluda. Kao što sam naveo, postoje dva glavna i osnovna lijeka. Dva puta da se blud spriječi. A to je prije svega stid, braćo. Stid. U hadisu koji se prenosi od Ebu Mesuda Ansarija, radijallahu anhu, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, min kelami nubuvati ula, إذا لم تستحي إن إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاسني ما شئت što u prevodu znači ono što su ljudi zapamtili od govora prijašnjih poslanika je ako se ne stidiš ako se ne stidiš i ne imaš stida radi šta hoćeš ovaj hadis bilježi Buharija hadis je sahi i zaista ljudi koji nemaju stida postaju životinje bez priuze postaju najgori ljudi najgore životinje i za njih zaista nema nikakve prepreke da rade najgore zlo i njima je jedina opomena jedina prepreka smrt i zaista je to tako Također rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u prostakluku je samo zlo. Znači u bestidnosti je samo zlo, a u stidu je samo ljepota. I kaže Allah Đelešanu ima stid plemenito, jer se stidi, jer se stidi da, one, da, da odbije dobro onoga koga uči, koga moli. Znači stidi se da ga odbije i stidi se da ispružene ruke u dobi vrati prazni. Znači ovaj hadis nam treba biti pouka i treba nam biti vodilja u našem životu inshallah. a hadis bilježi Ahmed. Ibn Kajim al-đavzi, rahmehullah, u svom dijelu medaređu salikin, samo iz ajeta, iake nabudu, a iake nestaji, vadi deset vrsta stida. Znači, ne vodi deset vrsta stida, samo iz ajeta, iake nabudu, a iake nestaji. A ja ću spomenuti pet osnovnih vrsta stida. Prvi stid, znači, koji navodi Ibn Kajim al-đavzi, je stid strahopoštovanja. A to je stid Adem alaih Salama. kad je učinio grije, o kojem smo, znači, pričali, pa je pobjegao Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala pita o Ademe, jer to ti bježiš od mene? Kaže, ne gospodaru moj, ja te se stidim. Drugi stid je stid omalovažavanja, a to je stid meleka, koji Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju danju i noću. Neki su na kijamu, neki su na ruku, neki su na seždi. A kada dođe sudni dan, reći će gospodaru naš, nismo te koliko zaslužiješ obožavali. Treći stid je stid poštovanja. A to je stid poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada se oženio sa Zeynebom radijallahu anha, pa kada su se ashabi na gozbi povodom ženitbe zadržali malo duže, a njemu je bilo neprijatno, znači poštovo ih je, toliko je poštovo da mu je bilo neprijatno, bilo ga je stid da im kaže idite. Četvrti stid je stid ustručavanja, a to je stid Ali radijallahu anhu, kada se znači igrao sa svojom ženom Fatimom radijallahu anha, pa je došlo do pojave mezije, A on se stijedio da pita poslanika sallallahu alejhi ve Salaselem šta je to. Je li to nečistoća ili samo zahtjeva abdest poslije toga jer je znao koliko mjesto Fatima radijallahu anha uživa kod njenog vrta kod poslanika sallallahu alejhi ve Salaselem. I peti stid je stid poniženja i obezređivanja. I mislim da ovaj stid zakačio svakog od nas ponekad. A to je stid roba od njegovog gospodara, kada mu digne ruke da uči dovu, a stidi ga se zato što se sjeća grijeha koji je uradio, i sjeća se nekih ružnih stvari koje je pomislio koji uradio, a digne Allahu ruke u dovi i sjeti se toga pa ga bude stid. Također, kao što rekao, čovjek bez stida je životinja bez priuze. I zaista čovjek bez stida zna raditi dijela koje ne najgora životinja ne bi uradila. Sjetit se samo jedne životinje, a to je dromedar dromedar je mužjak deve. Kada dođe vrijeme pare, parenja, mužjak deve odlazi duboko u pustinju sa znači, svojom izabranicom da tamo čini parenje, da ga niko ne bi vidio. Zato što se žestoko stidi kada ga neko vidi da to čini. Pa kaže, ako bi slučajno neki čovjek naišao tuda i vidio ga da čini taj znači, spolni akt, on bi ga, kaže, bio u stanju ubiti. I ganio bi ga, sve dok ga ne ufati da ga ubije, dromedar ženke, zbog stida, jer ga je ovaj čovjek vidio kako se pari. I kaže se dalje, da čak i 20 godina pamti tog čovjeka koji ga je vidio. 20 godina ga pamti. Pa ako ga poslije 20 godina vidi, ide na njega da ga ubije. Jedno od mišljenja, da poslanih se selem kada kaže nakon jedinja devinog mjesa, uzmite abdest. Jedno od mišljenja da je upravo to zbog ovoga, da čovjek ne bi poprimio osobinu dromedara, odnosno da ne bi poprimio ovakvu osobinu na sebi nakon jedinja mesa. Devet. Jedan brat je pričao upravo kada je bio u Iraku. Naušao je u pustini na putu, naušao je na veliki šator. Pa je ušao unutra i vidio da ima jedna pregrada, koja je, znači ima jedna pregrada, ima jedan e, pregražen prostor, a unutra su bile dvije deve, bio je mužak i ženski. Ženka je bilo je vrijeme parinja On je upitao čovjek Arapa koji je stajao tu šta oni radi, kaže pare se. Kaže, hoćeš da vidiš? Kaže, hoću, interesuje me. Pa kada je došao do vrata, ovaj čovjek koji čuva pokucao je. Nije znači ulazi od nas, nego je pokucao tri puta. Pa ga je ovaj čovjek začuđen, nije znao zbog čega to radi, upitao zbog čega to radiš, upravo mu je odgovorio ovom, ovim čime sam ja, ono što sam ja naveo, kaže, kada bih ja ušao, ne najavivši se, i kada bih našao u spolnom aktu, ovaj mužak, že, mužak deve bio bi u stanju da me ubije. I e, bio bi znači u stanju, bio bi raspoložen da me ubije. Sljedeća stvar od stvari koje su bitne za skričavanje bluda je takvaluk, je bogobojaznost od Allaha Đelešanu. Rekla je Iša radijallahu anha, koga raduje da bude sa onima koji neprestano čine ibadet, koga raduje da bude sa onima koji neprestano čine dobra djela, neka se kloni i neka se čuva onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A zabrana bluda je jedna od naj, najžešćih i najjačih zabrana u islamu, šenetov i u Kur'anu. Rekao je Hasan el basri ničim se Allahu bolje ne robuje od napuštanja onoga što je Allah zabranio, a napuštanje bluda je zaista velika stvar i za onog čovjeka koji to uradi, a kod Allah subhanahu wa ta'ala samo zna koliko je velika. Rekao je Mejmun ibn Mihran, jezikom Allaha spominjati je velika i vrijedna stvar, ali od toga i bolje i vrijednije kada znači čovjek dođe da učini grijeh, dođe u situaciju, u priliku da učini haram, sjeti se Allaha Đelešan, pa taj haram ne uradi. Znači, to je još bolje od toga. Hafiz ibn Kesir navodi da će na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala izvesti Suleiman a.s. kao dokaz protiv svih bogataša. Izvešće Ejub a.s. kao dokaz protiv ljudi koji su imali iskušenja. A izvešće Jusuf a.s. kao dokaz protiv ljudi koji su činili blud. Znači, kojima je Allah dao lijep izgled a oni činili blud zbog toga, pa će biti izveden Jusuf ali sela, gdje potije kao pola, pola dunjaluka u jednoj verziji, a uzgoj kao dvije trećine dunjaluka, bit će izveden znači protiv tih bludnika. Prenosi se od Amra ibn Asa, radijallahu anhu, u vrijeme prije njegovog primanja islama, a ovaj događaj ćemo navesti zbog toga da vidimo da Allahu Đelešanu šarijat, da Allahu Đelešanu dokazi se poštuju među životinjama, vidio je dva majmuna, mužaka i ženku, I ženki je došlo, znači potreba, žela je da učini spolni čin sa svojim mužjakom, međutim on nije bio zainteresovan za to. Spavo je, kako ga ona mrdala, nogama i rukama i tako dalje, on se samo krenuo nastavio spavati. Ona je otišla, našla je drugog majmuna i sa njim učinila spolni akt. Zatim se vratila svom majmunu zadovoljna, a sve to promatrao Amr ibn al-As radijallahu anhu i to vreme prije njegovog primanja islama, a Amr ibn al-As je osvajač Egipta radijallahu anhu i kaže sve to gledao, a zatim se vratila zadovoljna i lega pored ovoga majmuna. On je saznuo, kad se probudio, saznuo je šta je uradila. A zatim kaže Amr ibn al-As, vidio sam majmune koji se okupljaju, iskopali su rupu, stavili tu majmunicu u rupu, zatrpali je do njene glave, a zatim uzeli kamenje i kamenjovali je do njene smrti kamenovali do njene smrti. Znači vidimo da se Allahov šarijat i Allahovi zakon sprovode među životinjama. I vidimo da Allah gospodar svega i da Allah želešanu stvrte svega, neka je slavan i uzvišen Na kraju, ne zaboravite braćo, ovo se podjednak odnosi na sve nas, a ovo ću reći zbog gludnica koje hodaju polu gole pored nas i koju u svakom našem gradu i selu možemo vidjeti.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 Druga hudba je hudba o noćnom namazu, kijamu lejlu i željem je da njom, njom postaknem prvo sebe, a zatim sve vas na ovaj ibadet, na ovaj ibadet koji je bio praksa naših dobrih prijedhodnika, na ovaj ibadet koji približava čovjeka Allahu Želešanu, Želim je da nas postaknem na ovaj badet preko kojeg Allah Đalešan oprašta grijehe i na ovaj badet koji je razlog da čovjek ne čini velike harame. Allah subhanahu wa ta'ala suri mu zemil pozivajući svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam naređivajući mu kaže upravo ovo <clears throat> inna našijete lejli hije ešadu vatvam wa akvamu kila znači zaista je ustajanje noću jače je djeluje na čovjeka zato što je mrak, zato što je tišina, nema buke i tada Kur'an se izgovara jasnije, tada se Kur'an izgovara ljepše, tada čovjek o Kur'anu razmišlja jer on je sam sa svojim gospodarom u dubini noći. Fiđav Bilejn, kako kaže poslanik sa Veselem, kada je upitu Muaz ibn Džabala, hoćeš li da te uputi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين Ova prva hudba je bila znači u smislu odraćanja, u smislu pozoravanja. Druga hudba je hudba o noćnom namazu, kijamu lejlu i željem je da njom, njom postaknem prvo sebe, a zatim sve vas na ovaj ibadet, na ovaj ibadet koji je bio praksa naših dobrih prijedhodnika, na ovaj ibadet koji približava čovjeka Allahu Želešanu, Želja mi je da nas postaknem na ovaj ibadet preko kojeg Allah će zašan oprašta grijehe i na ovaj ibadet koji je razlog da čovjek ne čini velike harame. Allah subhanahu wa ta'ala suri mu zemil pozivajući svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam naređivajući mu kaže upravo ovo inna našijete lejli hije ešadu vatvam wa akvamu kila znači zaista je ustajanje noću jačije djeluje na čovjeka zato što je mrak, zato što je tišina, nema buke i tada Kur'an se izgovara jasnije, tada se Kur'an izgovara ljepše, tada čovjek o Kur'anu razmišlja jer on je sam sa svojim gospodarom. U dubini noći, Fidžau Bilej, kako kaže poslanik sa veselem, kada je upitao Moaz ibn Džebela, hoćeš li da te uputim na vrata svakog dobra? Pa rekao naravno Allah poslaniće, kaže klanja namaz u dubini noći. Klanja namaz, znači kad svi spavaju. A pa kaže poslanik sa veselem, u dženetu, postoje odaje koje su pripremljene za one koji govore lijepe riječi, koji govore kelimetun taiba, znači lijep govor, lijepe riječi, pripremljene su za one koji daju hranu kao sadaku i pripremljene su za one koji ustaju noću i klanjaju kada drugi ljudi spavaju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri sežde, a'udhu billahi, u suri uh, sežde, a'udhu billahi na šetan rađim, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući takve koji ustaju govore njihovi, po, njihovi bokovi njihove znači strane se lišavaju postelja i oni ustaju i u strahu i nadi Znači, ahlu sunet vo džemat, akida ahlu suneta vo džemat, obožavanje Allaha u strahu i u nadi, se klanjaju svome gospodaru i dio od onoga što i mi darujemo, oni udjeljuju. Znači, udjeljuju dio od onoga što im Allah subhanahu wa ta'ala daje. Rekla je Aisha radijallahu anha, savjetujući jednog od ashaba Allahog poslanika Muhammeda sallam sallam, rekla mu je ne ostavljaj noćnog namaza. Ne ostavljaj noćnog namaza jer je to praksa Allahog poslanika sallam sallam i on ga nikada nije ostavljio. Kada bi bio umoran ili kada bi bio bolestan, klanjao bi sljedeći. A upitan je Hasan al Basri rahmehullah, zbog čega su svijetla lica ljudi koji se klanjaju svom gospodaru zadnjoj trećini noći, koji klanjaju noćni namaz, Rekao je zato što oni žude za svojim gospodarom, pa im njihov gospodar dadnije na njihova lica nur. Također prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da kaže kada bi ustao na veće, osjetio bih takvu slast i želju za svojim gospodarom što nisam mogu osjetiti u drugim dijelovima dana. Znači kad bi ustao na veće, pa kaže Kaže Ebu Hurere dalje, kada bih planio taj namaz, osjetio bi veliku ljepotu. Pa kaže, kada se stanovnici dženeta nalazili i osjećali ljepotu koju ja osjećam, <clears throat> zaista im je lijepo. Subhanovat. Kaže, kada bi stanovnici dženeta osjećali ljepotu koju osjećam poslije noćnog namaza, zaista im je lijepo. I rekao je da nije noćnog namaza, ja zaista ne bih volio, mrzio bih ovaj dunjaluk. Rekao Allah postanik, sallallahu alaihi sallam, trojicu ljudi Allah Želešanu voli, njima se raduje i radostan je zbog njih. To su prvo čovjek koji izađe u borbu na Allahu u putu, pa se žestoko bori i bori se sve dok mu Allah Đelešanu ne da pobjedu ili dok Allah subhanahu wa ta'ala ne počasti šehadetom. Drugi je čovjek koji imao lijepu ženu i ugodno mjesto spavanja, ali je u toku noći sve to ostavio, ustao i klanio se svome gospodaru. Njega Allah voli i zbog njega se raduje i radost, njemu se raduje radostan je zbog njega. I treći je čovjek musafir, koji u toku putovanja, kada znači svi ljudi se umore, legnu da spavaju, on ih ostavi, ustane i ode i klanja se svome gospodaru. Znači to su te tri skupine ljudi i nemojte ih zaboraviti molim Allah da budemo bar od jedne skupine koju on voli, zbog kojih je radostan i kojima se raduje. Jedan od shaba Allahova poslanika sa veselem, jednom prilikom uspio lijep san, a ovo neka poslušaju svi oni koji vole hurije, svi oni znači koji čeznu za dženevskim ljepoticama, usnio je lijep san, Ustio je znači Huriju, koji je zaprosio, znači svidjela mu se ljepotica, došao i rekao udaj se za mene, a ona mu je rekla moraš me zaprosti, zaprosti kod mojeg gospodara i moraš mi dati mehr. Pa ju upitao šta je tvoj mehr, rekla je moj mehr je noćni namaz. A drugi Askab je također usnio lijep san, usnio isto Huriju koja mu je donijela cjeduljicu, odnosno donijela mu jedan papiriš na kojem je pisalo šta ti je odvratilo, da te ova prolazna dunjalučka blagodat kao što je spavanje, znači odvoji od noćnog namaza, da te odvoji da ne uzeš od onih koji su ustali da klanjaju noćni namaz u kojem smo mi kurije. Znači ovo su dvije poruke koje se prenose na skaba Allahova poslanika Salesele, koje također moramo imati na našim pametima, na našim mozgovima da bismo bili od takvih inšala. Navešemo neke od adaba kako bi iz te strane upotpunili ovaj kraći drz, kraći izlaganje, znači od adaba noćnog namaza. Prva stvar, kada čovjek krene na spavanje, treba uzeti abdest i zanijetiti da će ustati na noćni namaz. Pa će inšala zbog toga imati svaki trenutak koji provede u spavanju, imat će sevap, imat će nagradu zbog toga. Također druga stvar je, kada se probudi treba uzeti misvak i očititi zube, jer se to prenosi od poslanika, sallallahu alaihi sallam, i to je potvrđeno. I nemojte braća zaboravljati na misvak. Stjebenik Muhammeda sallallahu alaihi sallam ne smije da ima zadah iz usta ne smije imati ružan miris kojim uznamirava druge. Poslanik sa veselem kada bi ušao u kuću, prva stvar što bi uradio uzeo je misvak i očistio svoje zube. Zbog čega? Zbog toga da ne bi ni svojim zadahom, a kamoli čime drugim, uznemirio svoje žene. Subhanallah. Treća stvar, kada klanja noćni namaz, neka učenje Kur'ana bude srednje jačine. Zato što je poslanik sa veselem jednom prilikom čuo Ebu Bekra kako uči skroz tiho. A čuje Omera kako uči glasno. Pa im je rekao neka vaše učenje bude pritisno, znači neka bude srednje jačine. I na kraju rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada čovjek ustane noću i klanja samo dva rekata, upisuje se kod Allaha među one koji ga puno, puno hvale. Znači upisuje se kod Allaha među one koji ga puno i mnogo spominju i to je zaista velika blagodat i to je zaista velika nagrada koja ne zahtjeva puno truda. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين, للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجعلنا من الذين أنت ترضى هم وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المصلحين وجعلنا من القانتين لك وجعلنا من المثبتين ومن المؤذمين يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر